Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam Sad naravno ovaj, trebali bi ući da, da lagano da spominu makar ovu osnovnu terminologiju prije nešto uđemo direktno o, o podijeli hadisa, da, da samo spominu neku terminologiju za nekih ove 5-6 minuta, a to je šta znači ilmul hadis, šta je nauka o hadisu. <clears throat> kaže uh, ovaj autor, znači radim po ovoj knjizi, kaže doktor Mahmud Tahan, kaže, uzeo je tu, tu definiciju, kaže, ilmul hadis nauka o, ilmul mustalah, nauka o uh, hadiskoj terminologiji, kaže, ilmun bi usulima kavajdi urafu biha ahvalu senevil metn, min hajthu kabul varad. Kaže, to je nauka o osnovama i pravilima, o osnovama i pravilima po kojima se zna stanje seneda, to lanca prenosilaca, i metna, to je teksta hadisa, sa strane prihvatljivosti ili odbacivanja. Da ponovim još jedno. Znači, to je nauka o osnovama i pravilima. Na osnovu koji se zna stanje, ako se zna stanje me, e, seneda, to je lanca prenosilaca, i metna, a to je teksta hadisa, kaže, min hajthu, sa strane prihvatljivosti ili odbacivanja hadisa. Znači imaju određena osnove, neka pravila, neki temelji, da bi ti razumio lanas prenosilaca i tekst hadisa i kad to razumiješ, onda znaš da li ćeš privat hadis ili ćeš ga odbaciti. O tome govori ova nauka. <clears throat> Šta je korist ove nauke? Glavna korist, najbitnija korist ove nauke, izučavanje ove nauke je to da mi možemo napraviti razliku između vjerodostojnog i slabog hadisa. To je glavna sema, a to je bitna stvar, jako bitna stvar. Da nakon što ovo izučavamo ovu oblast, da znamo da napravimo nalazke između vredostavnog i slabog hadisa. Neki su reći, ovo pa, znači ja trebam dvijeći dvijeć na stepin šeha Albanija da bi to znao. Na stepin, šta ja znam, bin Baza i on je bio muhadis. Na stepin, Abdulazi za Tarifja, i ovo glavnog savremenića Abdullaha Sadija, Šuaj Arnauta, učenjaka muhadisa savremenih. Mustafa Adevija, Ebu Ishaqa Huvejna, sve su mu hadisi učenici od šeha Albanija. Treba doći njihov stepen da bi ja, da bi ja jel, bavio se ovim. Nije tako. Znači, nije to. Tebi je dovoljno da znaš, znanje i to da znaš na koga ćeš se vratiti. Znači, znanje i to da mi znamo na koga ćemo se vratiti iz ove oblasti kako da znamo je hadis vjerodostojno. I gdje ćeš se vratiti, gdje ćeš naći taj hadis. To kad naučiš ti si već šejh u ovoj oblasti. Do tada, znači, može, kod šta servira, tako je. Dođe ti ovaj neki daja, kaže ovaj hadis vjerodosa, radi od ti mašala vatiš. Drugi nakon ti četiri godine kaže, slab imam, slabo znam. Joj, slab, imam, sad ostavljajte. Ja vam sljedeći ovako, sad ovako, vozaj me tam, vozaj me vam. A tali bil šta? On izađe, kaže, dobro, ko je rekao, gdje je rekao, koji knjiga, koji še, kako. Obradimo detalje, e, u redu. E, zato se ovo uči, zato treba učiti. E, Ovdje također defini, od, od terminologije bitne, znači ovo je terminologija na osnovna, da bi sam mogli pričati, o, da bi uči u ovu nauku. A to je, e, glavni termin je hadis, hadis, znači e, hadis, to mi zovemo kod nas, se zove hadis. Čak ima prijezme jedan kod nas, kažem. Ime, e, nije prijezme, ime. Ime mu hadis, a prijezme bošnjak. Sastavio sve, može. Ja. Ja. E, hadis, uglavnom, sa jezičke strane znači džedid, nešto novo hadis, znači nešto novo, džedid, množina je od njeg e hadis. A u terminoloziji, u stilahu, u hadiskoj terminologiji hadis znači, kaže, ma u dife ila nebiji, sallallahu alaihi wa sallam, min kaulin, vafijalin, au fijalin, au takririn, au sifetin. Kaže, ono što se pripiše vjerovjesniku, sallallahu alaihi wa sallam, od riječi, od dijela, od potvrđivanja takrira, potvrđivanja i sifeta opisa. Ove četiri stvari, što se pripiše poslanik, sam znam, to je hadis. Da je vezan za poslanika, sam znam. Ako nije vezan za poslanika, sam znam, onda je to šta? Ima ether, pa ima hadis mevkuf, pa ima hadis mors, a e, to su te sad oranjanje u more ovog svega. Znači, prva stvar zapravo, znači, to je hadis. Znači, ono što se pripiše vjerovjesniku, sallallahu alaihi wa sallam, od riječi, dijela, potvrđivanja ili opisa opisa znači njegovog stanja njega lično ili onog što je bilo oko njega nakon toga imamo riječ kada čisto ponavlja haber imao kakav haber od vas kod nas je riječ haber poznate tako u bosanskom jeziku čisto to je naravno od arapske riječi haber je vijest imao, haber, eh, imao kako habera kaže o tome ovo je ono stvar haber u stvari znači vijest u arapskom jeziku znači nebe vijest ili ahbar množina A u hadijskoj terminoloziji, znači koristi se ova riječ i često se spominje s tim da ona ima rašno značenje. Čak neki učenjaci spominje da ima, da ima tri značenja. Prvo značenje, haber znači, znači sinonim, znači isto što i hadis. Malo prišlo smo rekli. Kad kažeš haber, to isto kao hadis. Znači ono što pripisuje poslanik sam, sad ne budu ove četiri stvari. Drugo to, poimanje je, znači da je ono što je, e, što je suprotno od hadisa. Kakav je suprotno šta? Znači, hadise, kaže, pripisuje što je došlo od poslanika, a sve što je došlo mimo poslanika, to je haber. Znači, što je došlo, spominje se od Asaba, Tabina, Tabita i Vina, to je haber. Ili treće tumačenje, koje je još uopćeno, što se kaže, eh, što se, eh, Haber je, kaže, ono što se spominje i od poslanika, i od Ashaba, i od Tabina, sve što se bilo koga prenosi u ovom kontekstu, znači ove četiri stvari, od riječi, dijela, eh, potvrđivanja ili opisa, da je sve to naziva se Haber. Treći termin koji se pori, znači ovi termini, opet treba poznavati, iz razloga što, što i često nalazimo u literaturi, da te ne bi zbunjivali, dođe sad ova riječ, sad ova, šta je sad ovo, Ether, ima riječ Ether. kod nas Ether može prevesti kao neki predaje ga kao neki rivajat, predaje tako dalje. A eser stvar znači bekijetu še, nešto što je ostatak, trag. Eser je trag nečeg. A u terminoloziji hadijskoj e, prvo značenje isto što i hadis. Znači, zanimljiva stvar ovdje, da imamo hadis se naziva i haberom i eserom. Znači, ono što, što se prenosi od poslanika sa lalazanem. A drugo je značenje isto koji je ovaj haber, suprotno hadisu. Znači, hadis se prenosi od poslanika, što se prenosi od njeg, a, a eser je ono što je mimo poslanika od ashaba, od tabina, što se pripisuje njima od riječi, od dijela i sličnog. E, I još zatavljamo dva tri termina i završili smo time. E, sljedeći, a to je sened ili isnad, jedno i drugo koriste. Sened, znači u arabsku jezimu atemed, nešto na što se, sened, na što se oslanjaš. Esnede ili oslonio se na nešto a u terminologiji znači silsiletu riđal musil to je lanac ljudi, prenosilaca hadisa koji se spominu u tekstu hadisa od fulana, od osobe do osobe ovaj, od ovog, od ovog, od ovog da je rekao poslanik sam sam ovo je radio ili ovo je ono. Svi oni ljudi što se spominu, to se zove senet. To je lanac prenosilaca. I to je vrlo bitno. Znači, kad, kad ga neko kaže, kaže, ovaj hadis ima mahanu u lancu prenosilaca, ima nedostatak, ima problem. Kako mahan, šta? Znači, ili ima prekid, ili ima neki ravija, ni u redu, ili ovo, ili ono. I zato kad kaže senet, moraš znaš šta znači senet, lanac prenosilaca. Metn, metn, malo tim spominjem, imamo metnove i šerhujemo i metnove. Ovdje u drugom znači, metn je u stvari tekst. Bukvalno znači tekst. Ovdje tekst hadisa. Znači, sened je oni ljudi koji se spominju od, od, od osobe do osobe do osobe, ova prenosi od ovog, ova hadeseni hada, hadeseni, hadeseni, ova vam je pričao, pričao, pričao, i na kraju dođe da je rekao poslanik sened uradio, radiju, poslanik sened, šta? Ono što, što se nanosi opis dijela, šta je radio, šta je rekao, to se zove metn. I imam još termin muhaddis, muhaddis, kaže, to je osoba, koja je štegil bi ilmil hadis rivajeten i dirajeten. Osoba koja se bavi naukom hadisa. Rivajeten to znači prenošeći hadis. Dirajeten izučavanjem nauke hadisa. A da bi bio mu hadis, kaže je tali ala kesir min revajat wa hal revat. Kaže to mora biti osoba koja je na mnoštvo rivaje, ta znači ima znanje o mnoštvu rivaje, ta i stanju ravija. Znači samo rivaje, ne znam hadis čita, tam našu knjigu čita, nego on mora znat ravije, mora poznavat ravije. Inače mu hadisu prije. Znači ti mu hadis kad pričaš neki, kaže ima lanac prenosioca taj taj ta osoba. Spomeni ime on odmah, znači, od njegovog znanja je to da kaže, aha, ta osoba živi u to, to, to vrijeme, takve, takve ima osobine, prihvaćen, kritiko ovoga, nije kritiko na znate koji to, da, znate koje je to znanje, koji detalje moraš poznavati? Da ti znao jednog čovjeka koji je živio nekad nekom vremenu, a ravija ima hadith vada harič, priča koliko hoćeš ima ravija. I da ti znaš šta je ravija, gdje je živio, kako je živio, šta je radio, ili da ga makar znaš gdje je ga naći u knjizi. Ko je pouzan, ko je pouzan, koji način govori o njemu i tako dalje. Veći stepenovno hadisa, to je hafiz. To ono što kod nas pa onaj, pogrešno poimanje ima, da ga ona zovu e, pogrešni termin. Mada, kako kažu učenjaci, la mu šahate fil mustalahat. Nema, nema tjesnoći u čemu? Nema tjesnoći u terminoloziji. Noziva kako hoćeš. Kako ono kažu, nazovi me, zovi me ovim, ne udir me ovim. Kako ono ima? Ne znate tu izreku nije bitno, zovi me loncem, ne udri me kolcem, tako nešto. E, ovaj, znači, nema, ima širini u terminoloziji. Nazivaj termine, znači, kako hoćeš, kojim. Znači, sam bitno je šta se podrazumijeva po tim terminom. E, I to je bitna stvar. Znači, često dođe nesporazum među ljudima koji o nečemu pričaju, raspravljaju, svijedno u nauci islama, mimo islama, Zato što ovaj različito razumijeva jedne tiste termine. Ovaj priča jednu stvar i ovaj razumije ovaj termin na drugi način. I onda se uhvate zavratova u stvari pričaju. U, u osnovi kad, kad se vrati ono ko čega govori, on se ne razilaze uopšte. Zato je terminologija jako bitna. Uh, Hafiz, uh, ovdje govorim, znači nema šerinje da neko ne misli da ja ovdje sad kritikujem to. Ako se neko danas kod nas u Bosni zovu Hafiz, oni koji naučili Kur'an na pamet, u, u islamu, u šerijetu, kroz istoriju islama, Hafiz je se zvao uh, učenjak u hadisu. I to ne bilo koji. Uh, Eh, jedno značenje onaj koji koji mu radi u hadisu da hafiz onaj ko stvari to je mu hadis osoba koja se bavi koja ima eh, znanje u hadisu naziva se mu hadisu to je hafiz on se naziva hafiz i uh, eh, ima koliko što učenjaka ima koji, koji su nazvani hafizom hafiz ha, hakim ne nesaburi haki, hafiz ibn hadjer hadisa uh, hadisa ima koliko što nazvan su hafizom nije bilo ima hafiz nego hafiz zbog njegovog znanja u hadiskoj znanosti Drugo poimanje hafiza znači da je ovo veći stepen od muhadisa. Koji veći stepen? Zato kaže, uh, kaže uh, tako da on poznaje toliko oblast hadisku da je, da je uh, znači, više onog što zna u odnosu onog što ne zna iz te oblasti. Stepen veći od toga je hakim imamo hakim na Isaburi koji je nazvan hakimom, a nije bilo hakim, nazvan hakim zbog njegovog znanja u hadisu, koji je napisao u Stedrek. E, to je, kaže, osoba, kaže, men hata in men bejamil hadis hata la je minha illa yasir Kaže, to je osoba koja ima toliko znanje o svim hadisima, kaže, da ga nije mimojišlo nešto od hadisa, osim nešto jako malo i neznatno. Veća oblast od ovoga je ko? Spomenuti malo prije. Emirul mu'minin fil hadis. A eto, vi mi za sljedeći put pripremite, navedite mi učenjaka koji su bili emirul mu'minin fil hadis. Spomenite te učenjake, mimo Buharije, naravno. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. So in Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan